nembi rasuk busana kadherekan ingkang putra Bambang Iswatama rinten kalian dalu marang jawata murkatremu yayah nyadong kanugrahan nyoto yen pandito pandhita kang wis limpat winangun jroning samudana no. ati kang winursita punika warnane ing pertapan soko lima ingkang misuwur tumraping para kawula manca negari satu moro satu mati jalma marang keplayu sanyatane akeh pro ratu tun para satru manca negari kang samya ameguru manjing ing jroning pertapan soko limo katarita dosa namane sang dwijawara dosa wis ngarai sepuluh nama werdi ing kasih menang den ucapno sang topo pepara begawan durno sang muhursi kumboyono duk rikolas mono ang rasuk busana ingkang Edi Peni awet sangka kayuyun-yuyun marang Kusuma Dewi Rukmini putra Kumbina. Datan kinggang sak rimo marang ing putra Bambang Swatama. Pengin tasak angladosi menapa kersane ing Rama. nanggih anenggih ingkang keparngayun Nalendra ngawunggo Prabu Basukarno Apa dinisang nindya mantri muka pangarsa pepatih ing Ngestina Rekina Pati Harya Sengkuni sumrambahing para kadang Kurawa tuwin para wadya bala ing pepak andir Sirtan wonten kang samya sabawa bebasan roning waringin ya ubah maruta tatan lumampah Awut sang topo nuju ngeningakan cipto murih katari mau panu nih rong dia semedia goyong Dewi Rukmini Wis preso marang ingin putra Prabu Basukarno Sigro nggenyo angatonane keparang lucitaning griya. pandito kinaryo wangsit pindu kumbang pang medarno ngelmu kangesan nyoto mengkuliring kasucanan oh, nyoto yen to muslim pan kandak pleguduk manyar-manyar selikur dina gamana gabuleng ana liruku swalu gimbal Angger Dipati ngaturaken perembagi panakrama Kula nuwun nampi pangestunipun Paman Durna kados mboten kirang tunggal menapa Paman Durna ingin putra ngaturaken pangabekti oh nggih dawah sami-sami dicuni mangge raja dicuni pengestunipun kakang duno kados mboten kirang setunggal menapa syukur syukur asatama wonten dawuh tamu pirang-pirang yen pancen besok ibumu wis tekan titi mangsane tak boyong mesti sing lelaki ibumu saiki kowe ya nggih bapak juga kewedang wedang kasinggian romo heeh besok ya wis ibumu ledek mini tak boyong mesti kowe ora bakal takon nyambut gawe muga-muga kowe duwe ibu kemati ya gelem-gelempetke katok gelem-gelempetke sandangan inggih romo heeh ya wis perkara saki tak prihatin aku wis sawis apa-apa kana. Iya. Kanggo nyugoto tamu-tamu aja nganti nguciwani. wani. Iya sedika Rama. Heeh ya. Kowe tak domo-domo satama, kowe tak gemateni kowe. Bocah gantenge kaya ngono. Brengwasmu dituku 500 ora oleh. Ning kok gebangatenmu plompang-plompong. Goblokmu ora ilok-ilok. ngumbahi kok ora iso resik ngono lho. <laughs> Yen namung dereng kemawon Rama. Lah Rama boten maringi arto kangge tumbas sabun. Yen namung kula kucek. Nisen-nisen ke ngeban. <laughs> Kejawi saking menika paman keparenga ing putra badhe nyuwun pirsa. kula tulis dhewe para kadang Purawa sawan ngesaipun Paman Durna. Sepisan tuwe dumateng Paman Uju minggih angka kalih. Namung badhe nyuwun prisa. Paman Durna anggenipun badhe palakrama lajeng benjing menapa yen to sampun kepareng wonten tondo tengaranipun dinten menapa lan wulan menapa Yangi Prabu Joko Pitono badhe rawuh wonten pertapan Sukolimo. Oh, lole lole, kesinggian ger, kesinggian. Menawi anak Prabu badhe rawuh, nanging saking penuwun kula senajan to ing ing rayi anak Prabu Joko Pitono badhe rawuh. Mbok inggih ngentosi sampun diajeng lecek mini kula kundur wonten pertapan Sukolimo dados wonten rencangipun ing anggih njajari kula pepanggihan kanjeng Rayang Gir Prabu Joko Pitana sepados ketingal regeng. Ih. Namung rembak sampun dados. Sampun sampun namung namung nyuwun prisa, nyuwun prisa benjing menapa. Kula nderek calon mara sepuh ra ngaten. Lah ingkang dipun utus wan dateng Kumbina sinten Kakang Durna? Anggarna ta Madura? Oh, iya. calonipun dawuh rumiyin menapa kedah sedaya para putra-putra Kurawa sepados ngiringaken dawuhipun Kakang Durna. Mulai regengipun diring. Hmm. Ben ketinggalan ampiak-ampiakan. Nggih. Ngatur menika mangke calonipun dateng kula saking Kumbina dipun papak kebugira. Nggih. lenggahipun temanten kedadipun papak mali ladang manten. Oh, nimbali rencang pradonggo. Mboten tip. Oh. Tak kira kene nimbali para kanca-kanca pradonggo bulane mengar nyetel tip. Namun kangge gumiaken dawuh kula kalian pun letek mini. Ih. mulane kok sajae kok beda karo adat sing wis ora kerian nduk eh karang calon temanten iki ya kudune sarwa resik nggih nggih dicuni nggih lha jeng kunduripun Koko Prabu Baradewa benjing menapa kok mboten wonten pengendikan ingkang mekaten Ya pun nenggo sak sampunipun paripurna rembak saking kumbina. Oh yen ngaten. Kula sakadan nggih kedah serantos tenggo sak kunduripun Koko Prabu murih cetha anggen kula badhe nampi ngendikanipun pamanuju. Mengaten, mengaten nggih. Durna panalinganira lumajaring latri Aung ah. Cinandak risang terus toju meno Kapisanan duk rikolo patini sanges ditomok ngantos pantoro dangu nggih sami imbal wacana kacarita Wong Agung Mandura ing wis derajat manjing pendapi pertapan Sukolimo sang Narapati Anggir Harjo Anggir Noto Mandura Iih pangestunipun paman Durna kados mboten kira setunggal menapa. Ah, syukur ger, syukur. Sampun kula ayun-ayun. Ayun-ayun menika dos pundi? Yen ngayun menika ngarep, yen ayun-ayun ngarep-arep. Wah, kok duwe tetembungan anyar. ngaturaken perbagi ponokromo kok Prabu Yayi Karno tak tompo kula ngaturaken kasugengan iya pangestun pun paman sengun senajan ingin rayi ngaturaken pangabekti koko Prabu Dimas Iswotomoy lajeng keparang pun bopo badi nyibun keterangan ingin langkung cedha benjing menopo lan wulan menopo anggenipun badi astrolumiat ingin bopo kalian calon kengibu pun diajeng letek mini awet menika sampun rembak dados, kula kantun neksekaken dhateng para tetangga ing mangke badhe kula kemparaken ingkang perlu kembul bujana murih regenging pepanggihan. Ih. Ngaturaken kedrawasan, Paman. Lho. Kok kedrawasan dos pundi, kan? Paman Prabu sampun paring dawuh dhateng ingkang putra dasat kula. mboten badhe dipuntolak kersanipun Paman Durna badhe katampi. Nah, panjenengan bae sampun gak sampun dados kok, sampun dados. Namung kemawon pun diajeng Rukmini kalian Paman Durna. Menika wonten kekudangan sawetawis nang senajan to menika klebet kekudangan. Yen Paman mboten saged minangkani terang gagal polo keramanipun. Oh, tegesipun jaluk di kudang. Oh, mboten, mboten. Kekudangan wujudipun wujud sesluko. Yen paman durno saged ambabaraken seslukanipun diajeng Rukmini dumugi mbinjing kaken-kaken ninen-ninen. Mboten ngomongaken wonten mercapada. Nangis senajan to wonten zaman kelanggengan paman durno tetep badhe dipun ladosi. Ah. Panjang piyambai pun panjang sampun cinta kalian kula. Leripun anggen kok matur mekaten tange lamun to ing ngatasé Rukmini kalian kula kok lajeng nyuwunipun kok bebono sesloka cobi kula tur menggali. Monggo genah kula menika pendhita. Lah iki, iki. Wak terang sasamu dados jodho kula. inggih kesinggian. Langulangong prastio yang sampun dipun mirangkan anak Prabu Mandura anggon yang ngeladeni marang durna orang mau ngkaitu mercopojo ini senajar wonten kayangan bincing wonten paswargan piyambai pun saga badi dampingi <laughs> tembungannya anyar anyar tembungannya wah ngeri kemenikah Gambarkan yang tapi pun panjang sambung tresno kalian kula. Iya. Kasih iya. Lah menikah saya pun kula. Dintem menikah kula badai tata tata. Rak tem tadi pun tatus pengajing ngajing. Iya. Nah rak ngono. Kula tata tata perdandusan terus dandan temanten. Oh iya iya. Asaking penemuan kula para yoga-yoga kula kurus padus ngiring. Yeah. sak sampunipun ngaten nggih kangge srana anggenipun pepanggihan wonten menika sepados ketingal. Asri. Hmm. I kasigian. Nah nggih. Asanta ma? Lun. Kulonnya teh sih. Iye tasih Rama. Ah tak nggo raup. Celana sing diwaso, wis di Sampun. nganggo celana wae sing ringkes le mlaku. Pun sewu, Gan, badhe tau tau tau tau. Iyi, nyemagaken, Mon. Kontene. <laughs> arep me apang kan, Nah, nek nyetrika kathok dawa ki sing apik ngene iki ya iso ta, Mon, tadi. Lingire gak ngene iki. Perlu nek jenggo mlaku ki iso srek srek srek. srek. Wis wis wis wis wis. Rasane wong randi bojo kuwi ya kaya ngene. Katok yang diglumbrukake tadi. Ya ya ya ya ya ya. Muga-muga. Letek mini sesuk sing. Tadi ibumu ingin bisa mahanani sejahtera. omongane kok modern wong. Angger Dipati, kula paman. Kula suwun Angger Dipati padon dawuhna dumateng para yoga-yoga kula Kurawa sumadiya tata-tata ngiring pun Bapak Wi Sendika. Nggih, kula paman, panjenengan ampun ngantos pisah kalian kula. Wi sediko? Asa ta mau rasa nderek ya, Nggih. Hi. Heeh. Kuwi nang omah wae tadi aku mung dalan, aja nganti diarani wis ndek anak. Oh iya. badhe mboten kagungan putra pamanipun sampun ketawis rikmanipun sampun petak lati semir semir kata semir wingi tak semir mah kleru semir sepatu dadi malah menceret oh diajeng letik mini pun kakang yang banjur prapto apa ora ngerti hatimu apa ora krasa yang pun kakang tasak gandul kayuyun-yuyun marang jeneng sira. Ledek mini, ledek mini. Mbak meyang tergelung sing lu mangke le gandul mangke. Sak menika yang perlu mbabarkan seselukur mbiyen lajeng benjing pun sinten sak menika ya pun sinten. Murid prayoginipun kababar seselukur ing kanthi wening cepalipun paman Durna. Nggih nggih, niki pun kula wening-wening iki kula ampak. Kula ampet. Iye. supaya bisa berdampingan karo diajing rukmini kaya ngapa rasane aku diladeni karo diajing lecek mini Sidhe Purnomo mancajajaniro jajaniro Aung Ngelingono lepasing pusaka